وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupljeni. ففي القيامة السلامة وفي الختامة جنات عدن Aktivna islamska omladina Linz. الله أعلى وأكبر الله أكبر الله أقوى وأقدر الله أكبر الله أعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Aktivna islamska omladina Linz pripremila je za vas novo audio izdanje pod nazivom Menheđ ehli suneta wal džemaah. أكبر وبات بالله يكفر الله أكبر وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Jest, tačno. je. To, to je jedno od pitanja na koja zaista treba odgovoriti, kojem treba posvetiti veliku pažnju. Kao prvo, kada kažemo da nastojimo da radimo na izvornim principima i da hoćemo da slijedimo menheđ ehli sunneta val džemaata, menheđ selefu saliha, menheđ Kur'ana i sunneta na onome na čemu su bile prve tri generacije muslimana. To ne znači da smo samim tim mi sebi dali tezkiju i garanciju da kažemo mi valjamo, a drugi ne valjaju. Dakle, da se E, to iz toga ne shvati, osobito što u usuli fikhu po hanefijskom mezhebu ne prihvataju mefhumul muhalefe. To jeste kad kažem ovo je crno, to ne znači da je ostalo bijelo. Ili kad kažem ovo je bijelo, to ne znači da je ostalo crno. <laughs> Pa, dakle, u ovome slučaju mefhumul muhalefe ne znači to. Kada govorimo o našim aktivnostima, to ne kažemo da drugi ništa ne radi i da drugi ništa ne valji. To je prvo. Drugo, upravo na principu saradnje sa svim muslimanima. Upravo tu se ogleda taj ispravni menheđ na kome bismo svi trebali da budemo. Ne smije nam se desiti nakon rata koji je pretrao ovaj naš muslimanski napačeni narod, ne smije nam se desiti da neki imami sa mimbera ustanu i kažu mi imamo među sobom ove i one i imamo vehabije i imamo plaćenike i imamo ovakve i onakve. To je katastrofa za te imame prvo, a drugo za zajednicu u koju su uključeni. I za one koji su im rekli direktivu da to govore. Drugo, Kada govorimo o jedinstvu, mi govorimo o jedinstvu ummeta na principima ispravnim, a ne na principima bidata, a ne na principima neispravnosti, ne na principima da nam dođe golo žensko i da je gledamo u jednom takozvanom islamskom centru, upola gola, da hoda kao manekenka. Ne da nam bude na principima da se mihrab jednog džemaata koji je već zatvoren, nažalost. Nažalost ili nasreću, Allah najbolje zna. Da se taj mihrab pregradi sa jednom perdom, a perda je ova u smislu jednog platna, koji je udaljeno od mihraba 5 cm, i da se otvori taj mihrab samo u vrijeme klanjanja a u ostalim vremenima da se tu sluša muzika i puši i karta i sjedi međusobno zajedno i tako dalje. Sve to pod jedinstvom muslimana. Kada govorimo o radu i saradnji, mi kažemo o radu i saradnji na ispravnim izvornim principima, a ne o, radi, o, o radu i saradnji na neotarijama, na džehlu, na neznanju. Mi ne govorimo o saradnji da svrženici Kembridža, da svrženici Sorbonne, da svrženici Čikaga, da svrženici ovih ili onih kafirskih univerziteta, da oni imaju povlašten položaj. A onaj ko uči izvornu akidu, onaj ko uči islamski fik, onakav kakav jeste, onaj ko završava u Mekki i Medini i na drugim islamskim mjestima, takav je odbačen kao, kao bijela vrana. To ne valja. Od koga god to došlo. I to je neispravnost. I tako se ne vodi ni tor ovaca. A kamo li džemat muslimana? I takav ko to radi, poručujemo neće uspjeti. Jer nam se kaže mi hoćemo po hanefijskom mezhebu. Bujrun. Po čijem je mezhebu muzika koju dozvoljavate? Po čijem mezhebu je miješanje muška i ženska? Po čijem mezhebu je odlazak imama nekih koji dolaze garavi ovih dana s mora? sa svojim ženama za koje Resulullah a.s. kaže la jedhulul džennete de juth. U džennet neće ući onaj ko ne ima osjećaja prema svom ženskinju. Majci, sestri, čerki. Koji može dozvoliti da ona gola bude ili polugola. Nije važno pred kim. Pred kim ne smije biti takva. Je li to hanefijski mezheb? Dakle, hoće se reći za one koji su na neki način pokušali da nose sunnet Resula alaihi sallatu wasalam, da oni unose nered. Ko to unosi nered? Nered unosi onaj ko ne zna islam. Onaj ko se okitio doktorskim disertacijama i profesorskim i ovim i onim, a ne zna dvije riječi arapskog jezika, a kamoli da zna iz Kur'ana i sunneta, a kamoli da zna iz fika i usuli fika, i tefsira i usuli tefsira i ostaloga. Ako i pitaš o Kantu, o Hegelu, o Črnome Đavlu, to će znati odgovoriti kazat. I šta se onda na kraju od nas traži? Resulullah, alaih salatu wasalam, nam kaže wa ehlun nari hamse. Petero je stanovnika džehennemske vatre. Prvi od njih je onaj koji slijepo slijedi, koji je daif, slab, slabić. Ed daiful mustedaf, la zebra le. Slabić, potlačen, koji nema ima nikakvog svog usmjerenja. Nema principa na kojima radi. Rekli mu daj zekijat, jalla evo ja ću dat zekijat. Gdje taj zekijat ide, kome ide, šta se radi od toga, ja ne znam ništa. Ti daj, a mi ćemo radi šta mi hoćemo. I zato nam se ovo radi i dešava. I dešava će se još gore. Zato što se takvi islamski izvorni principi nisu poštovali. Zato što su ljudi davali za vrijeme rata. Evo vam za ovo. Ali daje se za nešto drugo. Zato što se islam tu ne pita. Ući ćemo Kur'a mrtvima, a živima mi ćemo prosuti svoju filozofiju. Šta se to onda od nas traži? Da, bude, da budemo slijepi pokornici. To može biti samo Allahu te bareke ta'ala, koji te neće prevariti i koji ti govori samo suštu istinu. I zato, bujrun, kogod hoće, neka dođu i neka sjedu. I neka otvoreno progovori. I otvoreno ćemo govoriti. Na principu Kur'ana i sunneta. Hoćete saradnju, hoćemo prije vas. Nećete, vi ćete ponijeti zemb i grijeh vaš i grijeh onih koje ste po neznanju svome na krivi put odveli. Jer ovo nije ono što Allah traži. Jer nema islama mimo islama. Jer nema bošnjačkog islama. Nigdje u Kur'anu i nigdje u sunnetu. Niti ima evropskog, niti ima turskog, niti ima arapskog, ima ona jedan jedinstven, izvoran islam, koje kada su se prihvatili Arapi bili su prvi, kad su se prihvatili Turci bili su prvi, kogog ga se prihvatio bio je prvi. Nema dijelja nacionalno, ali nažalost, kod nas se postavilo prvo nacionalno, pa onda političko, pa onda ekonomsko, pa onda kako god hoćeš, a na, a na zadnjem mjestu je islamsko ne može to tako. I bude se nove generacije. Ko hoće da razgovara o jedinstvu, bujrun govorit će i mi smo za jedinstvo. Ali jedinstvo na ispravnim principima. I zato mi ne kažemo za onoga ko ne diže ruke da mu je akida neispravna. Mi ne kažemo za ovo ili ono da se tiče akide što se nama hoće reći. Ali naš problem, braćo, je što mi šutimo i što smo se ušutili, što mi očekujemo od drugih da rade, a mi ćemo sjediti i gledati sa strane. Radilo se to o našoj vjeri, to nas ne interesuje. Ako ti neko darne na obraz, ako ti neko darne u ženu, u tvoju djecu, u roditelje, u tvoju čast, u tvoj imetak, dignut ćeš sva, sav dunjaluk na noge. A kad ti darne neko u Allahovu vjeru, to ne ima veze. To niko se ne pita, jer Allahova vjera u ovome slučaju nema više boraca za nju, nažalost. Osim male skupine onih kojima Allah te baraka ta'ala podario svoju blagodat. I zato mi jesmo za saradnju i mi hoćemo saradnju, ali na ispravnim principima. I da se ljudima kaže koji je to fik koji vi hoćete, koja je to akida koju vi zastupate koji su to interesi islama i muslimana na ovim prostorima, bujrum recite ih, pa da se svi prihvatimo, pa da porogovorimo o njima. A ne može biti, mi hoćemo islam, ali kad pogledamo, to nije to. U mnogo slučajeva. I zato tražimo od svih, od predstavnika islamske zajednice, od predstavnika svih organizacija koje u sebi nose atribut islamskih, prvo na ovim područjima, onda šire, da se zaista, iskreno, ujedine oko Allahove te bareke ve ta'ala riječi. Oko Islama onakvo kakav on jeste, oko sunnata Resula alaihi salatu ve salam, i da zajednički budu u jednom safu ke ennehum bunjanum marsus kao da su zidine neprobojne. Zaista, mi ćemo odgovarati. Kao što nas je uzvišeni Allah sakupio na ovom mjestu. Iz mnogima nama nepoznatih pravaca smo došli. Tako će nas sakupiti na sudnjem danu. A iza nas će biti generacije koje će doći iza nas. Koje će nas optuživati za ono što nismo uradili, a bili smo dužni to učiniti. I zato, u pogledu ove vjere nikome pardona nema i nema popuštanja u tome jer se ovdje ne radi koliko ćemo hođa uposliti i uhljebiti ovdje se ne radi ko će kome biti poslušan od ljudi već se radi o uspostavljanju Allahove tebareke wa ta'ala vjere na zemlji i toliko ćemo biti potpomognuti koliko je potpomognemo i zaista da Allah nagradi svakim dobrovog našeg vrata koji je opostavio ovo pitanje da se ne shvati da smo mi ti koji sa strane gledamo i kažemo i kažemo mi smo ispravni akide a niko drugi nije mi radimo a niko drugi ne radi bujrum natjećite se samo niko nikoga u tom je hajru ne smije sprečavati bujrun i niko nikome džamiju u tom je smislu u hajru ne smije zatvarati kao što se dešava i ima situacija dakle na nama je svima da radimo, na nama je svima da se ujedinimo oko izvornih i čistih jedinstvenih principa i na tome polju da se angažujemo i žrtvujemo. Samo pričanje onih koji sa strane pričaju i prigovaraju bujrun neka dođe, nek urade ovaj skup i ovakvi skupovi i ovakva omladina i ovaj rad za Allahovu vjeru, oni nisu uradili. Allahu Akbar! سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا مولي الله جل شانه da nagradi Hafiza Muhameda بورش na ovako zaista lijepom predavanju a ovo vrijeme od 10-15 minuta do jaci namaza iskoristimo u pripremanju u pripremanju za namaz لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك صدق صلى الله عليه وسلم رواه مسلم هل جفاك الصبح ما أقسى الجفا هل ترى المصباح في الروح انطفى هل جفاك الصبح ما أقسى الجفا بسمة الآمال فجر مورق ورياض ونعيم وصفا يا ظلالا راقصت أهدابها Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja – Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في روح الفتى أي دمع من يأس قد شفى شافق الأخضار في روح الفتى أي دمع من يأس قد شفى لو زرعت القلب حبا عاطرا